loptom u mikrofon. A pa eto, prošla me lagano ponoć, ušli smo u novi radni tjedan, a to je obično znak za početak naše emisije Loptom u mikrofon. to obično biva svake nedjelje krenut ćemo sa nogometom iako se ovoga vikenda, odnosno nogometaši Rijeke nisu igrali ovoga vikenda, igrali su još, još u petak na otvaranju kola i nisu se baš dobro proveli ponovno u toj Krančevićevoj poraženi su od lokomotive sa minimalnih 1-0, a ključni i jedini pogodak zabio je već u 13. minuti Dejan Radonjić. Bijeli zapravo nisu šansu stvorili do 75. minute kada su preko Kvržića mogli i izjednačiti, ali Krunoslav Hendija sjajno reagirao na vratima lokomotive i sačuvao tri vrijedna boda za Zagrebčane, a Rijeku tako zapravo i odvojio i konačno od eh, obrane naslova prvaka, ali o tome ćemo nešto kasnije, prvo ćemo čuti što je nakon utakmice imao reći vrlo nezadovoljni Matijaš Kek. Pa kad tek od, 75. minuta dalje počneš malo ozbiljnije ugrožavati gol protivnika, onda ništa drugo nego porasni ne zaslužiš. Čestitam lokomotivi. Još jedan najavan gol iz prekida u sva upozorenja, crtanja, razgovore. Ali rekao sam, sve ostalo je bilo loše i, nedostojno dresa rijeka. Pa očito da, su, da neki igrači misle da, da su ne znam šta, da, im, da li oni sam sebi napunili glavu ili im je neko napunio glavu, ali ovo prezentacija nekih, ali na kraju krajeva ja sam kriv što ih iz kola u kolo im dajem šansu i mislim da posle ovog viđenog danas uopće ne, trebamo ništa komentirati. Ja ne znam, valjda smo u veznoj liniji od 30 lopti 29 dali ili nije imao noge ili u autu to da zarotirali šest napadača plus ofanzivne vezne pa je Kvržić jedini koji je dva puta došao u situaciju da je pogledao protiv nula. Mi moramo najprije svoje probleme riješiti u nekim utakmicama. Apsolutno to nije ta rijeka koju bi svi mi željeli. Ovo još prvenstvo odigra do kraja, onda sjest na čelo sa mnom i vidiš kako dalje, jer ovo u nekom momentu kod da nema smisla više. Poštar je bio Matijaš Kek nakon utakmice sa razlogom zapravo jer Rijeka stvarno je odigrala jako lošu utakmicu, a mogla je doći na četiri boda čak i za Dinama, budući da je Dinamo odigrao 2-2 tek u Koprivnici, ali eto što bi bilo kad bi bilo, kao što sam već ranije rekao, Rijeka je ostala druga sa sedam bodova za ostatka za Dinama, budući da je Hajduk izgubio ovo kolo, ali priča o tom naslovu prvaka je zapravo sada stvar teorije, tri kola do kraja ostalo, Dakle, Rijeci trebaju tri pobjede, Dinamo čak dva poraza, to će se vrlo, vrlo teško dogoditi, a već u utorak je novo kolo, odnosno Rijeka na Rujevici dočekuje Inter od 20 sati, slavit će se i 31. rođendan Armade, tako da siguran sam da će biti motiva, a i zbog ovog poraza da se ispravi barem dijelomice negativnosti u e, dakle, toj utakmici protiv Lokomotive. Inter je idealan protivnik, siguran u sredini tablice, nema baš za ništa igrati da Rijeka ne pokaže jednu pravu igru. A sjajno je bilo ovoga vikenda i na Mavrincima gdje se igrala druga utakmica do igravanja u četvrtfinalu prvenstva Hrvatske Škrljevo je napravilo jedan povijesni rezultat, slavilo protiv Cibone 62-61 i tako su Škrljevani, izbo, škrljevani izborili e, Škrljevani, dobro, košarkaši Škrljeva da budemo točni, da ja se ja sad ne petljam, treću odlučujuću utakmicu koja će se igrati u srijedu u Zagrebu, pa da čujemo što je nakon toga rekao trener Škrljeva Damir Rajković. Nakon e, toliko udnemica sa Cibonom gdje smo bili dvije četvrtine pa tri četvrtine negdje u egalu s njima, evo uspjeli smo izdržati cijelu udnemicu i pokazali da uz jednu stvarno visoku razinu agresivnosti možemo parirati jednoj Ciboni i mislim da je to što nama cijelo vrijeme i kroz cijelu sezonu fali da igramo na tom jednom višem nivou protiv takvih protivnika da se treba određeno vrijeme da se prilagodimo. Mislim da je ovo jedna velika povijesna pobjeda za klub koja će nam dati to ovaj i postrek za još jači rad, bolji rad i bolje rezultate u sljedećim sezonama. Da, teško očekivati da Škrljeva može u toj trećoj utakmici u Zagrebu doći do nove pobjede i plasmana u polufinale, ali eto, sve je moguće u sportu, pogotovo u košarci. Ostale polufinaliste već znamo, to će biti Cedevita, Split i Zadar, dakle ostale samo odlučiti ko će proći u duelu između Cibone i Škrljeva. Igralo se ovoga vikenda i sedmo kolo lige za ostanak u rukometnoj Premier ligi. Rukometaši zameta gostovali su kod Umaga i odigrali nerješeno 31-31. Tako su zamećani tri kola prije kraja u mirnim vodama na drugom mjestu sa 20 bodova. A iako je Primorje ispalo iz borbe za vrh u prvenstvu Hrvatske, odigrava se doigravanje, odnosno borba razigravanje od petog do osmog mjesta. Tako su Primorjaši imali dvostruki ogled sa Medveščakom, slavili su 13-8 u ovoj drugoj utakmici na kantri i tako izborili tu borbu za peto i šesto mjesto gdje će im protivnik biti Šibenski Solaris koji izbacio Pošk, a u velikom finalu prvenstva Hrvatske će se dva vrlo poznata znanca, dakle dva najtrofenija Hrvatska vaterpolska kluba Jug i Mladost. Potest jedna. Potest jedna pripada fantastičnom Lebronu Jamesu koji vodi svoj Cleveland ka finalu istočne konferencije. James je sjajan u cijeloj seriji protiv Toronta u kojoj Cavaliersi vode s 3-0, a posebno se istaknuo njegov koš sa zvukom sirenena za treću pobjedu i dolaska na korak od konferencijskog finala. Eto, kad smo već spominjali NBA, dodajemo da su Golden State Warriors slavili protiv New Orleansa u četvrtoj utakmici na gostovanju u New Orleansu i sada vode 3-1 a večeras još u dva sata iza ponoći igraju Utah i Houston. Lagano ćemo se tim košarkaškim vijestima oprostiti od vas za večeras i slušamo se naravno već iduće nedjelje. Do tada pozdrav i do slušanja.